no mu ntara ya gitega havugwa indero y'abana cyane cyane abigeme irikira titukaho bano batagira umutwe kugenda ijoro nk'uko uburongo iyo ntara byijogotana yabucana yandi y'ingaburo itubwira akamaro k'igifungurwa cirigi ido ido ni mukanya kuri mikoro Alvestine Butoyi mu buhinga bw'ivyuma rineri kwihangana ko ako kajyo babera ko guharira ababagiriye nabi na mu gisata c'indero mu ntara ya nyene indero y'ugwaruka igeze habi mu gisagara ca Gitega bigaragazwa no gwaruka rwiyemwe abigeme ruhengera ijoro rigasimba urupangu ruja mu buhumbu bivugwa na buramatari w'iyo ntara asaba abavyeyi gukenyerera indero y'abana babo abavyeyi nabo bamusaba gushiraho komite ihurikiyemwo ajeje intwaro igipolisi hamwe n'abavyeyi kugira ngo bafashanye mu kugarukira indero y'ugwaruka tubibazeje haha nibigira buramatari w'intara ya gitega venamani rambona avuga ko hari abana bagwiriyemo abigeme bahengera ijoro bagasimba impangu bakagenda agasaba ababyeyi gukurikirana indiro y'abana babo tugiye kuraba abana bacu bafite ingorane muri kazonze kandi abantu indero irikagora n'abana bayo bakabyiwacu hafite neza turateye imbere iyo hari abana b'abakobwa bakimbamije impangu bagiye ukibaza yuko abana bose batekanye mu nzu bagiye kera cyane cyane abana b'abigeme aha rero babyeyi izija guhonda zira mu ruhongoro turakwiye guhagurukira imbere y'abana bacu kwigisha kubahanura by'ukuri ingorane na mwebwe muzotembere guhera saa tanu y'ijoro saa sita z'ijoro murayibangurishaga ni ngombwa nk'umubyeyi afise ikibazo cy'umwana utarize nta mutima wose ababyeyi baremera ko iyo ngeso hari abana bayifise ariko bagasaba ko hoshingwa komite igizwe n'abajeje intwaro abajeje umutekano n'ababyeyi yofasha mu gukurikirana indero y'abana nk'uko uyu abishikiriza ni uko akora komite ni uvuga minisitiri administration na police n'abavyeyi urabona abana ivyo bagira ntaco bamira mwabyo mutabana basimburugo nivyo mugabo abari kuja hirya akarenga urugo ikibazo batwamira iyo umwana asohotse afite ikimujanye maze ko n'abantu bakuze bashobora kumvisha abana bacu abanje bibumbisha bafite abahumbisha kandi bakuze bafite n'uburyo n'abanyakubahwa mutongoye nuko namwe administration n'abajejwe sekirite bivugwa na Ivelio Mushima Ntwari umuyobozi n'umushakashatsi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutari n'agataka mu nama yagirishije kuri uyu wa gatanu Muyinga bari mu makoperative 23 y'imbinzabo akoresheje uburyo baje bitabaye uko uwo muyobozi yavuze ko impusha bafise z'amezi atandatu eh, zitazokongereza ikiringo Pierre Claver Habarundi amakoperative y'imizahabu akoresheje uburyo bubayabaye mu ntara ya muyinga asabwa kudahirahira ngo anyuze umwimbu aronse akawushikana nyabuna mu banki nkuru ya repubulika y'u burundi brb ako kamo na kaeveriyo mushimantwari umuyobozi n'umushakashatsi mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo butare n'agataka kuri uwa gatanu i muyinga ahari hakoraniye abaserukira amakoperative mirongo ibiri n'atatu amaze ukwezi aronse impusha zo gusubira kwimba inzahabu kubw'uwo muyobozi ngunyuruza inzahabu mu maso w'igihugu bantu b'imana uwo uzofatanwa na frode mu bintu by'inzahabu uwazoba ari umwansi w'igihugu kirazira kikaziririzwa yuko umutima mubi nk'uwo wo kugira ibintu bya fraude ubaho ngaha amunara muyinga mu tubutare mu bintu by'inzahabu nagura amatari Jean Claude Baratwa nayo niko abivuga ngo musha baronse nizo kubageza intumbero ya leta si yo guhohotera umwene gihugu oya intumbero ya leta ni yuko mugenda ku mizahabu mukazironka zikaba nyinshi mugatera imbere mugabo n'igihugu igatera imbere ayo meza natwe bayabahaye kubera iki kugira ngo babageze babapime nayo ngo hamwe bosubira gukora nkuko babigira ubwa mbere ngo izo mpusha ntizizokongerereza ikiringo mu gihe cy'ukwezi bamaze basubiriye kwimba izo nzahabu umwimbu ngo si mubi kuko koperative ishobora kuronka ibiro bitatu nk'uko buramatari batwa nayo yabimenyesheje Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro mu kanya gato turabandanya n'amakuru mu gisata cy'imibano isanganiro inama isumba ingimba abanyagihugu bo muri quartier Sanzo mu gisagara cya Ruyigi baridoga ko aguma acika bamwe bakavuga ko bamara n'iminsi ibiri bataronse nima basaba ishyirahamwe regide zo ritanga amazi ko ryoza ririhutira gukora ibiba vyononekaye mu vunyije donarongo cya ca regide mu gisagara cya Ruyigi asigura ko amazi yagabanutse mu masoko kuko imvura yabaye nk'uyu mwaka kubwivyo asaba aba mu gisagara ca Ruyigi kurondera ibikoresho bobikamwe amazi igihe cyose abonetse tubibaze Jean Claude Nshimirimana iyo tumaze iminsi itatu tutabonye amazi iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu twasanze bariko baravoma ku mazi ya rusengo ari ku nkengera za karitsiye sanzu ya kabiri mu gisagara cya ruyigi hafi ku metero mirongo itanu uvuye ku nta mazi turonka turabyuka ijoro dushaka amazi tukayakena amazi yakamye mu mabomba cyo gituma twari tuje ngaha tuza kurondera amazi yo kubaka bamwe muri abo bavuga ko bishika akaboneka ariko agaca yongera gukama haraheze indwi zibiri haraheze nk'indwi nka zibiri tutaronka amazi haraheze nk'indwi zibiri urashobora kuzaho mu masaha indwi saa munani mu ijoro agaca agenda ubukene bw'amazi butuma ibikorwa by'isuku no kubaka amazu bigorana nk'amatwarete usanga yo mu nzu abakeneye amazi kugira isuku mu nzu kumesa gukoropa ibyo byose bisaba amazi menshi usanga bigorana cyane gisagara ca ruyigi asigura ko amazi yagabanutse mu masoko bica bituma iryo shyirahamwe ridashobora kuronka amazi rihereza abanywanyi baryo bose icarimwe bwibyo ahanura ababa mu gisagara cya ruyigi kugura ibikoresho vyo kuvomeramwo amazi amazi kugira ngo bashobore kuyavoma igihe cyose abonekeye ko mu kurindira ko imvura igwa ngo amazi yongere kugwira mu masoko muvunyi Dieudonne abizeza ko bagiye kuza mu gutanga amazi amenyesha ko ivyo bigega bizokubakwa ku buryo bwavuye ku mfashanyo yatanzwe n'igihugu cy'Ubuyapani Buyapani tumutegabiri mu ntumbero yo kubika umwimbu no kuwukoresha neza kugira ngo inzara igwanywe leta yifuza kubaka ibigega bine by'intara hazotangura bibiri icikarusi n'ic'ingozi hanyuma hakurikire icibubanza n'ico mu rutana intumbero no kubaka ibigega bigezweho bikwije ibisabwa kugira ngo twamenyesha kandi ko ibyo bigega bizokubakwa hakoreshejwe uburyo bwavuye mu mfashanyo yatanzwe n'igihugu cy'ubuyapani ku muceri no ku bitoro uwo mugambi uzorangurwa n'ishyirahamwe ryo mu buyapani ryitwa konoike inama shikiranganya imaze kwihweza urwo rwandiko yarashigikiye uwo mugambi buraca bugacana ayandi mu ngaburo irigiye n'igifungurwa gitunze insanganyangaburo zitandukanye nka a de b de n'izindi umubiri ukenera umushakashatsi mu bijyanye n'ingabo asigura ko gufungura amagi bifasha kugabanya ibinure bitera indwara z'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso jean paul wineza yongera ko ku muhondo w'irigi harimo ibifasha gukingira amaso bacanayandi y'ingabo na jean marie mayonga irigi ngo rigifungurwa ngirakamaro kuko gitunze insanganyagaburo zitandukanye zifasha mu kubaka umubiri no kuwukingira indwara zitandukanye umushakashatsi akaba n'umuhinga mu bijanye n'ingaburo jean paul uwineza agasigura ko umuntu yireje irigi hariho indwara zimwe zimwe zitamubangamira harimo nk'izifata amaso irigi ntacyo cholesterol LDL na cyane cyane ibyo mbere cyo bituma eh, kiba igifungurwa abantu batokwihereza kenshi cyangwa se mbere batokwihereza iminsi yose nk'uko abahinga n'abashakashatsi bavyerekana mu bushakashatsi bwakozwe n'abahinga mu bijanye n'ingaburo basanze ko vyoba byiza umuntu yifuje gufungura amagi atorenza amagi abiri canke atatu mu ndwi muramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye duhera no makuru kuyanditswe na ku bijyanye n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro hamwe n'ingaruka ku baguzi uno munsi babayeho mu buryo budasanzwe bugarijwe n'ubukene bw'imfungurwa nk'uko byandikwa n'icyo kinyamakuru icyo kinyamakuru kibona ko ibiciro by'ibyankenerwa mu Burundi bitera biduga ku masoko ico kinyamakuru kandi kibanda cyane cyane ku bikuru bikuru bitera biduga ibiciro ku murinzi udasanzwe muri kino gihe cici ico kinyamakuru kikavuga ko ibiciro by’ifungurwa vyaduze ku masoko gushika kuri cumi na gatanu kw'ijana imiryango ikaba ikora ibishoboka byose kugira ukwezi kurangire ibiharuro bitangwa n'ico kinyamakuru birateye ubwoba hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda n'uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri icya gatatu c'imiryango mu burundi baramaze umunsi wose badafunguye kubera kubura amafaranga no n'ubundi buryo ikinyamakuru Burundi Eko kikavuga ko abakozi ba leta n'abandi bakorera umushahara babayeho ku munsi ku munsi mu mpera z'ukwezi abo bakozi ba leta nabo bose bakorera umushahara bariha mirongo itanu ku ijana y'imishahara yabo amadeni baba barasabye ku mabutike agasandugu k'intega bizoza nteka kibaho mu miryango myinshi ikinyamakuru Burundi Eko kikabona ko kugira imiryango iruhuka umuzigo w'ubukene wiremereye leta itegerezwa kugabanya amakori n'amatagisi ku baguzi burundi eko gifatira ku iduzwa ry'ayo makori y'uno mwaka aho yagera kuri cumi yongerejwe birakenewe ko hagira igihindutse ku bijanye n'amafaranga leta itegekanya gukoresha uno mwaka hagashyirwa inguvu ku icukurwa ry'ubutare ashyikirizwa n'ibinyamakuru urwaruka rwo kuri kaminuza y'ubuhinga igitega rwarigishijwe kwitunganiriza akazi byandikwa na la voix de l'enseigne abanyeshuri bifuza kwiyungunganya bakiri canke za mashure ya kaminuza mu yo kwitunganiriza akazi ntibakwiriye kwidoga byashyikirijwe n'umuhuzabikorwa w'umugambi ujeje iterambere mu by'ubutunzi n'akazi kugwaruka paeje desire manirakiza mu ruganda rwo guhimiriza ugwaruka rwabereye igitega kuri kaminuza y'ubuhinga ku igenekerezo rya cumi n’icenda ukwezi kw'indwi uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri intumbero y'urwo ruganda nk'uko ico kinyamakuru gisohoka buri kibivuga rwari urwo gufasha ugwaruka kuva mu byiyumviro bya kera byavuga ko inyuma y'amashure rwaca ruronswa akazi ka leta ruhembega umushahara uko ukwezi gutashe kubw'uwo muhuzabikorwa payeje uno munsi ntibyoroshe ko leta iha akazi abo bose bahejeje amashuri ya kaminuza ariko agasigura ko ivyo atari ivyo guca intege abanyeshuri bari muri kaminuza muri kino gihe agasigura ko kwiga bikenewe ariko umuntu ariko yiyumvira ico azokora arangije ayo mashuri Desire Manirakiza arabandanya avuga ko ugwaruka rukwiye kwiga rwashize mu mitwe ko ibyigwa ruriko rurakora bizorufasha kwishingira akazi kugira ruzokoresha abandi mu makuru y'indero kandi itorokanirizo ry'amakuru ABP rivuga ko abanyeshure babiri bo mu ntara bubanza bahiganywe mu vyigwa vy'inyandiko bagiye iyarusha mu gihugu ca Tanzania ku munsi wa kane bagiye gutora ubushimwe ico kinyamakuru kivuga ko iryo higanwa ryari ryatunganijwe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko mu myaka ya bibiri na cumi n'icyenda bibiri na mirongo ibiri na bibiri na mirongo ibiri na rimwe eme fidelite w'imana na kristabela igira neza bose bo ku ishuri nshingiro notre dame de la paix i biga mu myaka y'umunani n'icyenda igihe cy'iryo higanwa baherekejwe n'umuyobozi w'iryo shure mama marie gorette mukirazuba iryo tangwa ry'ubushimwe rikaba ryari ritegekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri kuno kwezi kw'indwi nk'uko itoroka tururukanirizo wa bepe ryabandanije ryandika iryo tururukanirizo rikavuga ko abandi banyeshuri batanu bo mu ntara ya bari batahukanye ubushimwe mu ihiganwa ryo mu mwaka wa na mirongo ibiri na rimwe ryatunganijwe ku rwego rw'intara ku bijanye n'indero idakumira nino ngaha ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwateguriwe kandi muyashyikirizwa na jewe evariste nzikubaza nka mfatikanije naho menduwayo naho ubutaha makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru